que a vida é louca, não tô de tocar no mundo louco. Tenho metas a cumprir, bocas pra calar de quem desacredito que um dia eu chegaria. E a inveja cresce na medida do sucesso. Os recalcado, pula alto ao ver meu progresso. Tudo é visto e nem tudo é falado. Um bom entendedor observa a a maldade que destrói a amizade. Cuidado com o mal que você pratica. O perdão vem de Deus, mas tem consequências da vida. Foda-se pra quem fala e um brinde pra quem faz. Nessa eu sou mais eu e Deus é mais. Cuidado com o mal que você pratica. O perdão vem de Deus, mas tem consequências na vida. Foda-se pra quem fala e um brinde pra quem faz. É de Deus é mais. Mais uma do DJ Pedro vai dar certo. Sei que a vida é louca, eu não tô de toca nesse mundo louco. Tenho metas a cumprir, bocas pra calar de quem desacreditou que um dia chegaria. E a inveja cresce na medida do sucesso. A ser calcada pro alto, ali meu progresso. Tudo é visto e nem tudo é falado. Um bom entendedor observa cala. maldade que destrói a amizade. Cuidado com o mal que você pratica. O perdão vem de Deus, vai ser consequências na vida. Foda-se pra quem fala e um brinde pra quem faz. Essa só sou mais eu e Deus é mais. Cuidado com o mal que você pratica. O perdão vem de Deus, mas tem consequências da vida. Foda-se pra quem fala e um brinde pra quem faz. E aí, DJ Pedro, Deus é mais. Mais uma do DJ Pedro vai dar certo. É que destrói a amizade. Cuidado com o que você pratica. O perdão vem de Deus, vai ser consequências na vida. Foda-se pra quem fala e o brinde pra quem faz. Essa sou mais eu e Deus é mais. Cuidado com o mal que você não vem de Deus, mas tem consequências da vida. Dá-se pra quem fala e um brinde pra quem faz. E aí, DJ Pedro, Deus é mais. Mais uma do DJ Pedro.